السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجين الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم وبهذه المناسبة العظيمة وفي جلسة الكريمة في هذه الجلسة الكريمة إنقهن بجيب حضرة الله Maharaja Tunggal dan Abadi Pencipta alam semesta dari tiada Dan menjadikan kerajaan langit dan bumi Sebagai lambang keluhuran ilahi Mengenalkan kita kepada keluhuran Allah Tiada semua yang dicipta Allah Langit dan bumi Matahari dan bulan Siang dan malam Daratan dan lautan Semua yang ada Hewan tumbuhan dari seluruh makhluk Semuanya Tanda keluhuran Allah Tanda keagungan perkenalkan kita, mengenalkan kita kepadanya yang maha luhur. Dan ketahuilah seluruh alam semesta ini berzikir mengagungkan namanya, mensucikan namanya. Yusabihu lahu maafis samawati wa maafil Berdasbih kepada Allah, mensucikan nama Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah dimuliakan Allah Semua yang ada di alam semesta ini Hadirin hadirat sungguh Allah tidak butuh pujian Tidak butuh disucikan Namun bagiku dan kalian yang banyak mensucikan nama Allah, memuji Allah, maka ia akan dibuat terpuji oleh Allah. Disucikan dari dosa, disucikan dari hal-hal yang hina, dimuliakan kepada puncak-puncak keluhuran, itulah balasan bagi mereka yang memuji Allah, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Seraya berfirman di dalam hadis kunci riwayat Sahih Muslim, Ya ibadi, ini haramku dulma ala nafsi, wajalduhu bainakum muharraman, bila tadalamu. Wahai hamba-hambaku, telah kuharamkan perbuatan jahat pada diriku dan lalu kuharamkan kularang perbuatan jahat di antara kalian fala tadhalamu jangan kalian saling berbuat jahat ya ibadi innakum dhallukum dhalluna illa man hadaituhu fastahduni ahdikum wahai hamba hamba siapa mereka mereka adalah seluruh ciptaan Allah dan yang dimaksud di dalam hadis kunci ini adalah aku dan kalian, yaitu dari mereka yang akan mencapai kehidupan di surga atau neraka, yaitu yang mencapai kehidupan yang abadi gelap. Wahai hamba-hambaku yang setiap butir sel dicipta oleh Allah dari tiada yang siang dan malamnya selalu di dalam naungan bimbingan Allah di dalam naungan anugerah Allah di dalam pemberian Allah di dalam rahmat Allah seraya berfirman wahai hamba-hambaku kalian semua di dalam kegelapan dan kesalahan dan kesesatan kecuali yang kuberi petunjuk maka mohonlah petunjuk kepada aku akan kuberikan kalian petunjuk semakin seseorang sudah mendapatkan bimbingan keluhuran namun dia minta lagi kepada Allah petunjuk ke jalan kebenaran Allah menunjukkan lagi ke jalan yang indah sehingga terbimbing kepada hal yang semakin indah semakin indah tangga-tangga keindahan tiada berakhir dikenalkan kepada Allah padanya oleh sebab itu kita diminta oleh Allah dalam setiap rakaat membaca salah satu dari ayat daripada Ihdinash Shiratal Mustaqim, menunjukkan kami di jalan yang lurus. Sudah ditunjukkan di jalan yang lurus Islam. Minta lagi? Minta kita selalu di dalam godaan syaitan diajak pada kehinaan diajak pada dosa terjebak maka minta terus kepada Allah Allah akan berikan kekuatan yang lebih kemampuan yang lebih dan untuk menjauhi hal-hal yang dilarangnya dan mengamalkan hal-hal yang diperintahnya jika Allah tidak memberikan itu lemahlah kita dari taat kepada-Nya. pasti dunia hidup Ya ibadiyin Innakum tuhti'una min layl wa nahar Wa ana arduru dunuba jami'a Fastaghfiruni yaghfir lakum Wahai hamba-hambaku kalian banyak berbuat salah siang dan malam Allah maha tahu Allah tidak sebut kita ini malaikat yang tidak bisa berbuat salah siang dan malam memang sudah tempat berbuat salah siang dan malam dari para nabi dan rasul yang maksum ya. jadi kalau ada orang bilang berpunzir ceramahnya ada yang salah atau Ustaz Ridwan ceramahnya ada yang salah atau Ustaz Allah atau Habib siapa, siapa Ya wajar manusia bukannya nabi manusia biasa. Kalau nabi saw orang yang jaga Allah dari kesalahan. Ya kalau seandainya tidak ada salahnya berarti nabi. Hadirin hadirat lah yang mulia dimuliakan Allah tentunya kita memahami bahawa kalau bukannya nabi berarti dia pasti ada salahnya. Hadirin hadirat lah yang mulia dimuliakan Allah. Kalian berdosa kata Allah siang dan malam. Maka mohon pengampunan padaku. Aku mengampuni dosa. Tolong ya Dan kau ampuni dosa-dosa kalian. Allah tempat mohon pengampunan dosa. Kita tempat kesalahan. Siang dan malam. Itu sudah Allah jelaskan kepada kita. Innakum tuhti'un billahi'un'a. Kalian ini sungguh berbuat salah siang dan malam fastaghfiruna wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum dan aku kata Allah mengampuni dosa semuanya minta padaku pengampunan ampuni dosa-dosa kalian indahnya Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala hadirin hadirat yang memuliakan Allah menawarkan pengampunan pada yang bersalah dari hamba hadirin hadirat dari Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya tadi kullukum harun ila man kasawtuhu fastaksuni aksikum wa ya ibadi kullukum jai'un ila man af'intuhu fastaila man af'antuhu fastaqimuni af'intuhu Wahai hamba-hambaku kalian semuanya Tiada men bisa menutupi aib-aibmu dan menutupi tubuhmu Kecuali yang kuberi Mohon padaku akan kuberikan pada kalian pakaian Semua orang juga bisa beri pakaian tanpa harus minta pada Allah Namun pakaian di sini tentunya beri makna yang dalam ada orang yang pakai pakaian sebal sebal sebalnya, tapi aib aibnya tak terlihat. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu menutupi aib hambanya. Walibasit taqwa dari kebaik. Pakaian ketakwaan lebih Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pakaian ketakwaan itulah yang paling mulia dari pakaian yang lain. Pakaian yang lain tentunya kita pakai juga. Tapi kalau kita tidak memakai pakaian ketakwaan, maka Tentunya siang dan malam kita penuh dengan kesalahan dan dosa yang terus melewat dari hari demi hari, menumpuk dari hari demi hari. Apakah itu cadangan kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Maka segeralah mohon kepadanya pakaiannya dan penutupan khususnya pakaian ketakwaan. Seraya beriman wahai hamba-hambaku kalian semuanya lapar kecuali yang kuberi makan. Mohon pada saya, mohon padaku makanan kuberi kalian makanan. Tentunya makanan di sini punya makna yang dalam. Punya makna yang dahil. berupa makanan yang kita makan kalau Allah tidak berikan manfaatnya maka makanan itu bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Makan ini tidak tahu di ada virus-virus tersembunyi. Kita tidak mohon pada Allah, tidak mengucapkan basmalah saat makan, tidak mengucapkan hamdalah saat selesai. Maka makanannya menjadi racun bagi dirinya. Mahadirin hadirat yang dimuliakan Allah seraya berfirman fasdat imuni apa ingku maka berterima kasih usaha. Sebenarnya guru kita dulu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Wahai hamba-hambaku Mohonlah pada padaku makanan Kuberi kalian makan Maksudnya tanpa kita meminta pun bisa saja Orang-orang yang tidak menyembah Allah dan selalu berdosa pun bisa saja Dapat makanan begitu saja Tapi bisa saja dia makanan yang bawa mudarat baginya Bawa kecelakaan baginya Bawa penyakit baginya Ada juga santapan makanan Tuhan siang dan malam lewat dalam kehinaan uh, eh, uh, eh, siang dan malam lewat dalam kesedihan atau dalam kegembiraan kalau ia tidak diberikan santapan rohani ia akan lewati siang dan malamnya dalam kesedihan kalau ia dalam kenikmatan ia lewati dalam sempit saja siang dan malamnya susah, kesal, gundah kalau Allah berikan ketenangan, dia lewati musibahnya dengan sabar dan doa, maka musibahnya segera disingkirkan. Ia lewati kenikmatannya dengan syukur dan banyak uh, berbuat ber, baik Maka Allah tambahkan kenikmatannya Inilah orang-orang yang diberi santapan oleh Allah SWT Dan pastat imuni yang engkau Wahai hamba-hambaku innakum lam tablughu durri fatadurruni wa lam tablughu naqi fatanfa'uni ya ibadi wahai hamba-hambaku kata Allah sehebat-hebat kalian semua tidak akan pernah bisa membawa manfaat bagi maksudnya berguna kita suruhnya baik seluruhnya berbuat kebaikan tidak membawa guna bagi Allah. Guna bagi diri kita sendiri. Allah sudah maha melimpahkan manfaat. Allah tidak butuh sesuatu dari kita pun. Walaupun kita berbuat baik, Allah tidak butuh kata Allah. Dan juga sejahat-jahat kita berbuat kesusahan dan kemungkaran, tidak akan pernah bisa membuat Allah rugi. Tidak bisa merugikan Allah kita bisa merugikan satu sama lain tidak bisa membuat Allah rugi atau tidak bisa membuat Allah beruntung walan tamlu dzurri tidak akan pernah bisa membawa kerugian bagi Allah mau berbuat kejahatan seperti apa ya ibadi lawanna walakum wa akhrakum wa insakum wa jinnakum kanu Allah akta kalbi rajul wahid minkum ma dari dzalika mulki saya. Wahai hamba-hambaku, jika kalian semua dari mulai yang pertama hingga yang terakhir seluruh jin dan manusia berbuat kebaikan dengan hati yang paling taat kepada Allah dan paling bertakwa, tidak bertambah dari kerajaanku sedikit pun. Kerajaan langit dan bumi tidak bertambah dengan semua hamba kita yang berbuat baik. Nah, tadi lawan لكم وآخر لكم أن يسركم وجنب وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك للملك شيئا Wahai hamba-hambaku, jika seluruh jin dan manusia kalian ini berkumpul yang pertama, yang terakhir, semuanya berbuat jahat tidak berkurang dari kerajaan itu sedikit pun. Maksudnya Allah yang tunjukkan Allah tidak butuh sesuatu dari kita. Kita yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap waktu dan hijab. Di dalam setiap eh, hari-hari, uh, siang dan malam kita, kita selalu membutuhkan bantuan Allah. Karena kalau Allah tidak bantu kita, kita tenang-tenang sekarang. Kita tidak tahu ada seribu orang atau seribu makhluk yang sedang niat jahat pada kita. Ada sihir yang sedang dikirim kepada kita. Ada fitnah yang sedang dilontarkan kepada kita. Ada rencana jahat untuk mencelakakan kita. Tanpa kita ketahui. Itu kalau bukan kekuatan Allah SWT yang melindunginya. Allah maha tahu semua getaran perbuatan hambanya. Getaran niat hati dan pemikiran hamba. Di majlis ini ada yang datang yang copet, ada. Nah, eh, copet pegang jadwal majlis maulid. <laughs> Iya, di mana-mana maulid ada yang bilang handphone, yang bilang anjing terus saja. Maulid makin ramai, copet juga ramai. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Maha tahu itu. Hadir di sini niat copet sudah direncanakan tu yang itu pakai baju itu tu baju itu saya sudah siap ni untuk ngambil handphonenya kayaknya sudah nyempil itu dompet sudah kelihatan sudah diinter dompet dompetnya kan duduk tu, sini kalau tempat tempat lain lihat di besak besakan musalaman semua ibu besak besakan musalaman semua abu besak besak lah pun nggak ada dompetnya besak besakan untuk merebut handphone bukan untuk salaman dan ini hadirat yang dimuliakan Allah jadi jangan cuci bola ya hati-hati Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Luhur dan Maha Melihat perbuatan hamba-hambanya. Wahai hamba-hambaku ya tadi lawan walakum wa asrukum wa insakum wa innakum. Kamu kamu di sa'idin wahidin fasaluni fa'daitu kullu wahidin masalata Tasa dari kami mahindi ila kama yang gusun ikhya ida ulsil al-bahar Wahai hamba-hambaku, jika seluruh jin dan manusia kamu bisa ingin wahid, pertama hingga yang terakhir berada dalam satu tempat, wahaman yang luas. Semuanya minta padaku permohonan, hajat apa yang diminta. Satu minta seribu surga, satu minta seribu aras misalnya. Allah beri, tidak berkurang dari yang memiliki kecuali jarum yang berada di dalam lautan. Ia ada artinya seluruh hajat hamba tidak berkurang milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat, kalau kita keluarkan apa yang kita miliki berkurang milik kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala pencipta segala. Allah ingin ciptakan lagi ribu dari yang sudah disampaikannya kepada hambanya mungkin lagi pun banyak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ya ibadi ma yamanku wahsiha lakum thumma wafiha ini semua wahai hamba-hambaku amal perbuatan kalian aku yang mencatatnya lalu berikan kepada kami. man wajada khairan Fajar madubah Menwajada khair dalik Pada rakyat mana Dila nafsa Barang siapa yang menemui Kebaikan balasannya itu surga Setelah ia berbuat amal kebaikan maka hendaknya ia memuji Allah kalau ia dapatkan neraka jangan salahkan kecuali diri maksudnya apa kalau dapat surga kita harus memuji Allah karena setiap pahala kita dikalikan puluhan kali hingga ratusan kali lipat dan banyak dosa ini aku sombong tapi kalau masih dapat neraka juga Sudah pahalanya dikalikan 10 hingga 700 kali lipat Setiap sholat ada penghapusan dosa Istighfar ada penghapusan dosa Hadir majlis zikir hapus dosa Bakti pada ayah, bunda dan semua perbuatan baik ini pahala, pahala, pahala dan penghapusan dosa Masih neraka juga Jangan salahkan dirinya Jangan salahkan selain dirinya sendiri Saudara-saudara yang dimuliakan, sampailah kita pada hadis yang kita baca tadi. Bersabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Sahih Bukhari bahawa tidak beriman kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beriman tidak sempurna maksudnya tidak sempurna iman kalian hatta kuna hak ilahi hak ilahi min waladhi wa waladhi wa nasi ajma'in daripada ayahnya, ibunya dan seluruh manusia belum sempurna imannya sebelum Rasul SAW lebih dicintainya dari seluruh manusia Nabi Allah Ibrahim SAW ketika diberi ujian untuk menyembeli anaknya perintah oleh Allah SWT mana yang lebih dicintainya Allah atau anak makanya menjalankan perintah jadi sebelum menyembelih Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam sudah Allah perintahkan Jibril menahan tangannya untuk menggantikannya dengan seekor kambing. Tapi dia perintah, dia perintah. Nabi Allah ingin tahu sampai ke mana imannya. Namun untuk umat ini hadirin hadirat Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan kepada sang Nabi bahwa kita layak lebih mencintai Nabi alaihi wasallam daripada seluruh manusia. Ha. Berkata Imam Ibn Hajar Rasgani Jalan Fatul Bari Surah Sahih Bukhari bahawa Iman mempunyai derajat Semakin seseorang cinta kepada Rasul, semakin sempurna iman. Sampai ia tidak mencintai seluruh manusia melebihi cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di saat itulah ia mencapai tangga kesempurnaan iman. Tapi masih terus lagi. Anak Imam Ibn Hajar Jadil Islam Barakatul Anan Menyampaikan bahawa Riwayat Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu juga dalam Sahih Bukhari Sudah bersak berkata pada Rasulullah Rasulullah Aku mencintaimu lebih dari seluruh manusia Kecuali diriku sendiri Ditagih lagi oleh Rasulullah SAW Rasul bersabda belum sempurna wahai Umar sampai ke aku lebih kau cintai dari dirimu sendiri derajat yang lebih tinggi lagi Maka berkata Sayyidina Umar bin Khattab, Ya Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri. Sekarang, wahai Umar. Nah, baru masuk kau daripada gerbang kesempurnaan iman. Menuju yang lebih luar lagi dan lagi dan lagi murid-muridnya Sayyidina Muhammad. Kita mempunyai kemampuan masing-masing jangan putus asa terus meniti tangga cinta pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sempurna cinta kita pada Rasul tentunya masing-masing punya kemampuan maka titilah dan jangan pernah bosan ini maksud hadis ini saya sampaikan supaya kita memahami perayaan Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syiar-syiar ini kita adakan demi bangkitnya cinta kita dan cinta saudara-saudari kita untuk semakin mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak berpanjang lebar menyampaikan rosiah ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama hari Minggu yang akan datang itu hari Minggu siang ya itu mulai jam 11 sampai setengah 3 Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Raya Nawar ini Masjid ini Kanjora ya itu di hari Minggu yang akan datang ya. dan di sini hadir tokoh Masjid Raya Nawar Kiai Haji Abdul Rahim semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita memahami hari Minggu yang akan datang. Ya, malam hari hadir biasa. Kalian punya waktu. Datang saya punya waktu sebelum tuhur datang. Sudah tuhur berangkat. dah. saya waktunya habis tuhur masih ada waktu sampai setengah tiga. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang pertama, yang punya waktu hadir hadir. ini ini, mamanya. Ya. Lalu yang kedua, Besok malam, ya, besok malam ini ada tersyakuran majlis malam Rabu di Masjid al Makmur Raden Saleh. Tersyakuran eh, keluarga salah seorang yang akan mengadakan majlis sini. Sekaligus mau tersyakuran kelahiran saya. Bukan saya mau bikin ulang tahun, enggak. Ini orangnya yang mau bikin tasyakuran kelahiran saya. Kelahiran saya tanggal berapa? Enggak boleh sebut. Repot nanti banyak hadiah. Ya. <laughs> Banyak hadiah, repot. Mau terima kasih gimana? Terima kasih, cuma saya doa saja. Ya, hadir tasyakuran dan kemuliaan Allah. Ini tasyakuran besok sekaligus kelahiran saya. Ya. Bukan hadiah yang saya harapkan. Kehadiran kalau yang bisa hadir. Awas, kata-kata kemuliaan Allah besok malam ya malam Rabu kelahir maul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam majlisnya sekaligus uh, doa dan haul uh, keluarga almarhum yang akan mengadakan sekaligus tasyakuran bayaran saya insya Allah saya hadir kalian yang punya waktu hadir besok malam ya hadir hadir. hmm, Kalau secara masehi Saya lahir 23 Februari 1973 ada orang Alhamdulillah dia sudah hampir kepala empat Saya bilang Alhamdulillah saya masih awet muda Sampai sekarang kepala saya ke satu, belum empat Saya lebih dari satu kepala repot Enggak, hampir sampai kepala empat Enggak, saya bilang belum kepala dua Saya enggak, jangan sampai Ya hadirin hadirat yang mulia memuliakan Allah Tahun 19.3 gitu. Jadi yang punya waktu hadir hadir besok malam Hmm. Yang ketiga, ini banyak pertanyaan ramai majlis Rasulullah SAW dengan hal yang sedang diramaikan sekarang di mana kita tetap berjalan dengan fatwa guru mulia kita Al Musnid Al Arif Bila Al Habib Umar bin Muhammad bin Said bin Hafiz bahawa mereka dan kita Muslimin Muslimat ini tidak ada perpecahan dan tidak ada ikhtilaf perbedaan pendapat orang yang mengakui ada Nabi selain Nabi Muhammad SAW murtad seluruh mazhab mengakui itu tidak ada ikhtilaf tapi ada perbedaan cara dalam membenahinya lima ikhtar seluruh mudaharat laisat lakum antum demikian ucapan Guru Mulia kepada saya untuk disampaikan ke jemaah majlis Rasulullah SAW khususnya Ya, bagi yang memilih cara kekerasan dan demo bukan untuk kalian. Ini yang disampaikan di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi yang memilih cara kekerasan, demonstrasi dan lain sebagainya, tidak ada permusuhan dengan kita. Karena satu pendapat sama-sama, tapi cara beda. Cara kan boleh beda. Yang pakai baju hijau, pakai baju kuning, baju merah, boleh boleh saja. Ya, sama-sama tujuannya mau ke Bandung, boleh lewat Cikampek, lewat Puncak, silakan saja. Tidak ada permusuhan, tidak ada permusuhan, tidak ada perpecahan. Cara silakan pilih masing-masing cara. Kita majlis Rasulullah SAW mengikuti guru mulia kita Al Muslim Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dengan cara bayan, wetaklim, penjelasan, memberikan pemahaman dan ketika saya tanya dan beberapa ulama sedang menghadap beliau ke Hadramaut, wahai guru jika sudah muncul banyak ajaran-ajaran yang tidak benar ini, apa yang harus kami perbuat? Lalu kata, buat majlis-majlis besar. Majlis-majlis umum. Supaya orang-orang bisa dengar, orang-orang umum bisa ikut dengar. Tanpa mereka harus datang ke pesantren atau ke tempat-tempat yang mereka malu mungkin berdatang. Majlis-majlis pikir besar itu, majlis-majlis umum, itu kalau diperbanyak, mempersempit perkembangan gerakan aliran-aliran yang sesat itu yang diinstruksikan kepada saya jadi itu yang saya sampaikan. Jadi majlis yang lain ini mau terserah kita tidak ada permusuhan sama mereka. Cara masing-masing punya cara. Tapi kita tidak ada istilah mengakui Nabi selain Nabi Muhammad SAW ada Nabi lagi jelas murtad. Tidak ada istilah. Tapi cara pembenahan kita beda. Kita maunya dengan kelembutan, maunya mereka menjadi pecinta Sayyidina Muhammad SAW kita maunya mendakwahi mendakwahi mereka mereka yang punya cara lainnya silahkan saja saudara kita juga tidak ada emosi tidak ada perpecahan tidak ada permusuhan Allahu akbar Allah. Ibn Hadirat yang mulia Allah itu yang perlu saya sampaikan pendapat tentang Nabi Rasulullah gimana nih terus ditanya saya sampaikan ya biar tahu semua karena kita ikut apa yang disarankan oleh guru mulia kita insya Allah dalam dua berapa bulan ini beliau kunjung lagi Sampai jumpa lagi dengan kita. Amin Allahumma amin dengan kita Alhamdulillah al Muhammad bin Salim bin al Kita sampaikan kepada Nabi Mana Alhamdulillah Guru Mulia Acara Maulid Akbar Sukses Serah wajah Beliau berkata Alhamdulillah Barakat Rasul Barakat Rasul Hadirin hadirat Yang mulia Alhamdulillah. Cuma ada hal jika sebelum acara kita sudah sampaikan, saya sudah sampaikan, mohon doa supaya tidak hujan acara. Ya, cuma yang dari sana sampai kayaknya jam 8 pagi baru sampai. Guru mulia sudah doakan katanya acara munas. insya Allah tidak hujan. Cuma sampai jam 8 pagi kita di atas panggung baru sampai ke SMS. Sebenarnya kenapa baru sekarang enggak mengabari? Ya di sini jam 4 pagi, ya, di sana jam 4 pagi, di sini jam 8 pagi. Ya, sudah telat nyampein. Kita sudah kepikiran dari malam. Hadirin hadirat yang mulia, Allah di atas panggung baru sampai kabarnya. Insya Allah kedatangan beliau setelah itu kita juga tidak tidak berhenti insyaallah setelah itu Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah itu Nisfu Syaban setelah itu Haul Al Badr terus syiar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemuruh amin Allahumma amin semoga muslimin muslimat semakin dibenahi oleh Allah subhanahu wa taala mati tanpa ada perpecahan dan semakin Allah tebarkan hidayah mereka yang dalam kerusakan akidah diberi taubah dan hidayah oleh Allah Subhanahu taala dan mereka yang di dalam niat-niat yang kurang baik yang menyopek ke sini semoga taubat jangan sampai lagi akan niat buruk datang ke majlis ini lalu taubat di majlis ini Allah limpahi keberkahan dan kemakmuran niat mencari yang halal di sini, mau nyari hal-hal yang buruk, lalu dia berubah, bertobat, sudah saya mulai sekarang tobat, maka Allah limpahi dia kemakmuran dan keberkahan. Juga untuk kita semua yang hadir hadir dan berpikir bersama demi ketenangan kita, ketenangan kota kita, bangsa kita dan seluruh muslimin muslimat dan rahmat berlimpah pada kita. Kita ingin Maulid Nabi SAW menjadi sakral, menjadi suci bukan jadi pertumpahan darah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat kita berbahagia bersama saya ucapkan terima kasih juga para pemirsa yang melihat di streaming website www.madrisrasulullah.org dan yang mendengar lewat radio yang disiarkan masing-masing oleh streaming website, ngambil dari website radio-radio di wilayah, mereka yang dengar menyaksikan, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT wabudu jami'an ya Allah beberapa bulan yang lalu gemuruh, banjir, lahar dan lain sebagainya telah kau tenangkan. Kini kami mohon, jiwa kami tenangkanlah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, beri kami kemudahan penyelesaian masing-masing dari kami punya hajat, punya masalah, punya keluhan, punya hal yang belum terselesaikan. Beri penyelesaian, beri kemudahan, beri kemuliaan. Ya Allah. Dalam masalah dunia dan akhirat. Ya Allah sebut hajatmu niatkan hajatmu dalam menyebut nama Allah tenggelamkan hajatmu di dalam kemuliaan namanya ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahim, ya Allah. ya Allah. يا رحيم لا إله إلا الله لا إله